وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء لقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا أسألكم عليه أجر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين بارك الله فيك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم عنها بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da kaddarawarsa ya tara mu a wannan wannan guri mai albarka a cikin wannan gari na bula domin gabatar da wannan darasi alal hakika da ba ni ne zan zo in tsaya don gabatar da wannan darasin ba kuma ma a gaskiyar magana ban kai in tsaya in gabatar da darasin ba da wani babban malami ne wanda kuna iya saninsa shine shehin malami malam bello sale akko da a tunani na nima da zan zo in sha karatu to amma sai wani uzuri ya sababa bai sami zuwa ba an gane da haka yanzu dai na tsaya ne kawai zan cika ta mintoshin ne kawai ba wani karatu na musamman za a yi ba da haka ina mai ba ku haƙuri abinda zan misalta wannan waƙiya da shi shi ne mutane ne suka taru za su tafi aikin haji za su tafi makka suka je suka taru a filin jirgin lawanti za suna jiran jirgi ya zo ya ɗauke su sai jirgin bai sami zuwa ba aka ce musu to babu tafiya amma a maimakon ya zama duka babu to yanzu dai bari a basu keke su hau su tafi makka kuma ma kun san matsalar keken ma na roba ne to waɗanda suke tsammanin da za su je makka a cikin awa hudu ta yanzu shekaru nawa za su ɗauka kaga dole in ba ku haƙuri da aka ku haƙuri har ilau kuma darasin ma da aka bani shi ma gaskiyar magana ina jajanta wannan darasin don da ya kamata ma da a shi shi aron man shi ne zai gabatar da darasin wato amma dai za a gwada a hakan a yi haƙuri da abin da ya samu kuma ma shikirashin sa'a sai aka bani wani maubu’i, wanda wannan maudu'in maudu'i ne wanda ya sha karo a gurin malamai maudu'i ne na jinin al'ada na mata ko kuma mu ce jinin ɗabi'a na mata wanda a cikin jinenensu sukan yi jinene kaman kashi uku kamar yadda za mu ji nan ba da jimawa ba insha Allah to waɗannan jinenen malamai sun sha karo sun je sun dawo sun hau sama sun dawo ƙasa sun je ina ne sun dawo akan wannan matsalar kuma aka ce in zo in yi magana a kanta to gaskiyar magana a dai yi haƙuri idan kana son ka tabbatar wannan matsalar matsala ce da ta sha karo shi ne a cikin mazhaba ɗaya za ka sami maganganu masu karo malaman mazhaba ɗaya su yi magana akan abu ɗaya kuma su yi magana mai karo da juna idan ka ɗauki wannan to sai dai ka haƙura da wannan ka ce wannan ba daidai ba ne ba in ka ɗauki ta wannan to ta wannan ba za ta ɗauku ba in kuma ka ce za ka haɗa su to za ka haɗa ruwa da wuta ne ma'ana ba za su haɗu ba an fahimta a cikin mazhaba ɗaya da aka ka ɗauki littafin risala ta ibn abi zaidin al ne ka karanta babin da ya magana a kan haila ka ɗauki littafin irshadu salik askari kenan waɗannan littattafan dukan su littattafan malikiya ne aiko to idan ka karanta su da kyau za ka ga akwai wasu matsaloli waɗanda wannan malamin ya faɗi maganar kuma malikiya ce wannan kuma ya ya faɗi wata ta saba mata idan ka haɗa su ba za su haɗu ba in ka karyata ɗaya to ka karyata malikiya idan ka da su kuma ba za su haɗu ba to amma dai insha Allah zan yi kokarin kaucewa waɗannan rudanin ko kuma waɗannan hayaniyan domin idan muka ce za mu ɗauko su to ƙarshen ta ruɗewa za mu yi an fahimta ko ƙarshen ta za a gama darasin kuma ma ba a gane akan me aka yi magana ba da haka duk maganganun da za mu yi insha Allah za mu yi ƙoƙarin mu ga maganganu ne da suka dace kuma da ƙarshe za mu bayyana dalilan waɗanda muke da dalilai a kansu insha Allah Allah maraukakin sarki ya samu da shi. kamar yadda muka faɗa jinaninsu sun kasu kashi uku kashin farko shine jinin haila wanda a larabcin suke ce masa alhaibu kashi na biyu shine jinin nifasi wanda ake cewa jinin biki kashi na uku shine jinin al-istihaba to wannan ban sai ake kiransa a hausa ba sai dai istihala to kaga wannan kuma aro suka yi kuma suka lalata karma suka mai da ita istihala wanda asalinta istihaba ne to amma duk haka suke faɗa to mu ma hakan zamu fada an gane da haka in muka ce istihala to istihaba muke nufi abu na farko jinin haila ita kalmar alhaihu tana nufin alaraci, larabci a ma'ananta na luga tana nufin zuba ko kwarara an fahimta zuba ko kwarara da haka idan haka ce habal ma'u ana nufin ruwan ya zuba ko kuma ya yi ne ya kwarara malaman larabci suka ce kalmar tana nufin asailan ko kuma aljaryan ma'ana gudu an fahimta da haka kwari mai gudu sai ake ce masa asailu an fahimta ko da ka a taƙaice dai a larabci kalmar tana nufin gudana to amma mu a ma'anan da za mu ɗauke ta ma'ana ta shari'a shine bari mu karanta kama haka daga cikin littafin fiqh sunna na shehin malami sayyid sabiq ike cewa abinda ake nufi da jinin haila shine jinin da ke fitowa ta gaban mace lafiyayyar mace ba tare da dalilin haihuwa ba kuma ba tare da wani ya kwanta da ita da ya fi ƙarfinta ya fasa ta ba ma'ana ya ji mata rauni a cikin gabanta abubuwa ne guda uku a cikin ta'arifin nan na farko lafiyan ta kalau jinin ya zuba ba rashin lafiya ba ne ba abu na biyu ba dalilin haihuwa ba ne ba abu na uku ba rauni ne a cikin mahaifan nata ya sabbaba zuban jinin ba don haka a cikin wannan tarifin ka shirya abubuwa kamar guda biyu idan aka ce lafiyayyar mace to ba lafiya ne ya sabbaba jinin ba don haka nan gaba kaɗan za mu ji jinin istihala shi kuma jini ne wanda rashin lafiya ne ke jawo shi an fahimci maganar an fara fahimtar bambancin daga nan haka nan jinin nifasi shi kuma jini ne wanda haihuwa ne ya sabbaba shi an fahimta to amma wannan duka ba su ɗin ne ba ba rashin lafiya ba ne ba ba dalilin haihuwa ne ba kuma ba rauni ne a cikinta ya sabbaba mata zuban jinin ba abu na biyu jinin nifasi jinin nifasi shi kuma jini ne wanda kalmar ita kalmar nifas ta samo asali ne daga annafsu annafsu a larabci akan fassara ta da mene da jini addamu addamu annafsu akan fassara ta haka la'alla ka san wata fassarar daban to ita ma wannan tana daga cikin yadda ake fassara kalmar a larabci to don haka jinin da ke fitowa mace kwana uku kamar yadda malamai suka faɗa wanda yake fitowa kafin ko kuma tare da ko kuma bayan mace ta haifi da ka fahimci wannan ta'arifin shine kwana kamar uku ko biyu ko ɗaya kafin a haihu shi ma wannan jinin za a sa shi a cikin jinin nifasi hakanan jinin da ya fita tare da ɗan hakanan kuma jinin da ya fito bayan an haifi ɗan na tsawon 'yan kwanaki waɗanda za mu ji su nan gaba insha Allah wannan shine jinin biki jinin nifasi jini na uku kamar yadda na faɗa shi kuma shine jinin da ke zuba saboda me saboda rashin lafiya saboda cuta da ta faru a cikin mahaifar mace da haka wannan ne a taƙaice bayanin da zai iya yi a kan waɗannan guda uku to bari mu koma a na farkon ne jinin hailan wanda yake zuba ba tare da me ba abubuwa guda uku na faɗa a maimaita min su na ɗaya mene ne ba tare da me ba ba rashin lafiya ba sai kuma ba cuta sai kuma masha Allah amma ba a faɗi ɗaya ba domin cutan da kuma fin ƙarfin kusan za a iya cewa abu ɗaya ne Yauwa haihuwa an fahimta abun da za mu ce a gaba shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ambaci jinin haila a cikin alkur'ani a cikin suratul baƙara da kuma a cikin suratul talak inda Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alunaka anil mahidi ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتبروا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يا البركة ويسألونك عن المحيض suna tambayanka game da mace mai haila ko kuma game da saduwar da gaban da yake haila fasarori ne guda biyu malamin tafsiri suka ce ko kuma kamar yadda malaman hadisi suka rawaito cewar a zamanin manzan Allah ko kuma kafin zuwan musulunci yahudawa sun kasance idan mace tana haila to sukan kaurace mata gaba ɗaya ta gabaɗaya ba za su yi mu'amala da ita ba ba za su zauna da ita a cikin gida ɗaya ba sai dai a kai ta a waje a ajiye ta sai ta gama hailan sa'annan kuma sai ta dawo cikin gidan ba za a ci abin da ta dafa ba ma'ana ba za a yi mu'amala da ita gaba ɗaya ba an mai da ita mene jasa su kuma kiristoshi da yake su kuma jahilai ne sai ya zamana su sukan yi komai ma da ita sukan ma saru da ita sukan yi komai da ita a lokacin da take jini haila to anan ne sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin ita wannan matar da take haila Allah madaukakin sarki da kansa sai ya bada ansa a cikin wannan ayar Allah ke cewa wa yas'alunaka anil mahyubi suna tambayanka game da mace mai haila kul huwa adhan kace musu ma'ana ka ba su ansa cewar shi haila huwa azan cuta ne kazanta ne an fahimta Da haka fa'tazilun nisa'a fil mahyubi ku nisanci mata a sa'ilin da suke yin haila menene ma'anar ku nisance su shine kada ku sadu da su an fahimta ko nisa a fil mashidi wasu malamai kuma suka ce a ita kalmar al ɗin din tana nufin gaban da ke zubar da hailan don haka kar a sadu da gaban da yake haila don haka duk ma'anonin da suna tafiya ne zuwa ga abu ɗaya ma'ana kar a kar a yi mu'amala ta aure da ita fa'tazilu nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna ko wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su to menene ma'anan kusanta kusanta shine kada a sadu da su don haka dai ƙari ne gargaɗi ne a sha an ce maka ka nisance ta to yanzu ana gargaɗi ka karfa ka kuskura ka sadu da ita a sa'ilin da take yin haida hatta ya tsuhurna har sai sun yi tsarki to anan ana nufin tsarki shine idan jinin ya tsaya bayan jini ya tsaya fa'iza ta tatahharna idan suka yi tsarki fa'tuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umurce ku to anan hatta ya tsuhurna ya tsuhurna na farko yana nufin tsayawan jinin to fa'iza ta tatahharna a tuhuru na biyu shi kuma me yake nufi shine malamai suka ce a tuhuru na farko da a tuhuru na biyu ba tsaya bane ba na taɓa yin wani kuskure akan wannan mimbarin kuma na ce abuhuru na farko da abuhuru na biyu magana ɗaya ce don haka na yi tuntuɓar harshe a wancan gurin abuhuru na farko da abuhuru na biyu ba ɗaya ba ne ba abuhuru na farko yana nufin tsayawan jinin abuhuru na biyu kuma yana nufin idan ta yi tsarki to wani tsarki ake nufi wasu malamai suka ce idan ta je ta yi tsarki tsarkin da za a yi shi kafin a yi alwala kun dai gane menene tsarkin ko ta je ta wanke najasa da yake a al'auran nata wasu suka ce wannan ake nufi wasu kuma suka ce a'a ta yi alwala wasu kuma suka ce a'a ta yi wanka shi ne ake nufi don haka a cikin waɗannan fassarorin wanda yake sai ta yi wanka to shi a fahimtarsa bayan tsayawan jinin bai halatta ai mu'amala aure da ita ba sai ta yi wankan kun fahimta wanda kuma yace idan ta yi alwala za a iya yin mu'amala da ita to yana nufin da zaran ta yi alwalan ko da ba ta yi wanka ba za a iya mu'amala da ita wanda kuma yace ana nufin tsarki kawai ta je ta wanke na jasar shi kuma yana nufin ko da ba ta yi alwalan ba ko da ba ta yi wankan ba in dai ta yi tsarki za a yi mu'amala da ita an fahimci bambancin nasu ta haka al'imam ibn hazmin al-zahiri a cikin littafin na al-muhalla bil asar yake cewa kuskure ne a kayyade wannan asuhuru na biyu da cewa wanka ne ko tsarki ne ko kuma alwala ne ba ishe kuskure ne domin ita ayar gamewa ta yi don haka idan ma tsarkin ta yi to dai ya yi in ma alwalan ta yi ya yi in ma wankan ta yi duk ya yi kuma ci maganar to wannan kuma ita ce maganar da muhammad nasiruddin albani shi ma ya tafi a kanta don haka ita ce dai magana magana ingantacciya abin da ake cewa anan nan shine idan kai tsarkin in kana bukata in kana bukata ake magana ai ba dole bane ba a nan umarni ne ya bayan hani bayan an hana ka an ce maka karkayi to yanzu kuma ana gaya maka cewar abun ya halatta to in kana so ne in kana bukata in ita tana bukata ayi idan ɗaya na bukata a in kuma duka ba a bukata shikenan kowa sai yi harkarsa wannan da ita ce ingantacciyar magana akan wannan inna yi haibu tawwabin Allah madaukakin sarki yana son masu tuba wa yuhibbul ko yana son masu tsarki ko kuma masu tsarkake kansu daga zunubai masu tsarkake kansu daga najasa sai kuma aya ta biyu ba sai ka karanta ta ba a cikin suratul talaqi wacce Allah madaukakin sarki ke cewa wallahi isna min al-mahib min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahibna wa ulatul ahmal ajaluhunna ay yad'na hamlahunna zuwa karshe dan haka idan ka bi dukkan qur'ani waɗannan kalmomin guda uku sune zaka samu al-mahib sai kuma kalmar yahibna daga nan babu wata da kalmar alhaibu ko almahibu ko ya hibna now a cikin hadisin manda Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne muttafaqun alai hadisin na na Aisha na hajjatul wada'i take cewa sun tafi aikin hajji sai haila ya zo mata dogon hadisi ne amma kawai gabar da nake bukata ita nake so in yanko sai haila ya zo mata da halin ya zo mata sai ta fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shigo ya same ta tana kuka yace mata me ya faru ne tace ai haila ne ya zo mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ya kwantar mata da hankali yake cewa ai wannan abu ne da Allah madaukakin sarki ya rubuta shi ko ya wajabta shi akan ƴaƴa mata ƴaƴan annabi Adam innahu amrun Eh, katabahu Allahu ala banati Adam abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ko ya ɗorawa ko ya hukunta a ɗabi'ance akan matan ƴaƴan annabi Adam da haka kowace mace ana tsammanin ta haila sai dai idan ɗabi'anta ne ya saba ma'ana ba kasafai ake samun wacce ba ta yi ba zai yi a sami wacce ba ta yi kuma zai yi a sami wacce wani dalili ne ya sa ta daina yi an gane ko da don haka shi ya sa ma da Allah maɗaukakin sarki ya zo maganan idda sai ya ba ta ita hukuncinta daban ba akan haila aka ɗora iddanta ba mai hailan kuma ita kuma aka ɗora hukuncinta akan mene akan hailanta abu na biyu shekarun haila shekaru nawa mace za ta kai ta fara haila kuma shekaru nawa za ta kai ta daina yi shin akwai iyaka za ka ingantacciyar magana ba tare da tsawaitawa ba babu shekarun da za a ce sai mace ta kai su kafin ta fara yin jinin haila wannan ita ce ingantacciyar magana kuma ita ce maganar mazhabar malikiya an fahimta ko domin babu nassin da ya zo da ƙayyade shekarun da sai mace ta kai su kafin ta fara yin jini haila haka nan kuma za ka samu a cikin littafin fiqh sunna na sayyid Sabik da risalatun fi dima'i tabi'iyya lin nisa uh, wa taqasim fil hayd wa wan nifas da su dai duka ita ce za ka samu a gurin cewar babu iyakan shekaru da za a ce sai mace ta kai kafin ta fara haila dangane da mafi yawan shekarun haila kuma nan ma magana mafi inganci ita ce babu shekarun da za a ce idan mace ta kai za ta daina haila sai da abinda malamai suke cewa shi ne galibin mata sukan fara yin jinin haila ne daga shekara tara zuwa sama amma kuma ba wai ana nufin dole sai ta kai tara ba kuma galibinsu sukan bari ne shekaru hamsin sittin a ɗan tsakani dai to wannan kuma ba wai yana nufin kowace mace za ta daina yin haila a wannan zangon ba an fahimta ko da haka ingantacciyar magana ita ce shari'ar musulunci ta bar mace ne da ɗabi'anta an fahimta da ɗabi'anta itan domin halittar mutane ba kala ɗaya ba ne ba ta bambanta yanayin halittansu ta bambanta kuma yanayin da suke a ciki mana yanayin jin daɗinsu ya bambanta wasu halittansu sukan tashi ne su girma da wuri to don haka wacce za ta wacce a ɗabi'ansu sukan girma da wuri ba za ka haɗa ta da waɗanda su ba sa girma da wuri ba an fahimta zai yi ka sami wata 'yar shekara takwas amma za ka ɗauka 'yar shekara goma sha wata kuma za ta kai shekara goma sha amma za ka ɗauka 'yar shekara bakwai ce don haka ba za ka haɗa hukuncinsu ba za ka abin da ake nufi shine idan har itan ta balaga kuma aka ga jini jinin kuma ya shika sharuɗan zama jinin haila shikenan ta fara haila an fahimta ko haka nan kuma ko da ta girma kamar yadda sayyid sadiq a cikin fiqh sunna yake cewa zai yi ma jinin ya ci gaba da zuwa mata har zuwa ƙarshen rayuwanta har zuwa ƙarshen rayuwanta ko da shekaru nawa ta yi wannan ita ce ingantacciyar magana ba tare da ɓata lokaci ba abu na gaba shi shine menene adadin haila ko kuma adadin kwanakin haila ko kuma adadin hailan da ya takaice abinda maganar take nufi shi ne kwana nawa jini ke kaiwa a bashi hukuncin jinin haila kuma kwana nawa jini yake kaiwa a ce wannan jinin adadin kwanakin shi ya wuce abin nan jinin haila shin akwai wannan iyakancewar a musulunci kun fanci maganar da haka anan ma dai ingantacciyar magana ita ce babu iyakancewa na wasu kwanaki sai jinin ya kai kafin nan a kira shi jinin haila akwai waɗanda suka iyakance wasu suka ce zan ɗan yi muku misali ne na maganan da na fara a baya wasu suka ce alyawmu wal laila kwana da ini wasu suka ce kwana uku wasu suka ce babu adadi to masu cewa babu adadi su ne suke akan daidai kuma wannan ita ce fahimtar malikiya an fahimta ko suka ce ko da ɗigo ɗaya ne ya ɗiga tal amma kuma ya cika sharuɗan zamawa jinin haila to shi kenan jinin haila ne mafi yawan kwanaki kuma wasu sun iyakance suka ce goma wasu suka ce goma sha biyar to kuma dukansu gaba ɗaya mujarradin ra'ayi ne don haka shari'ar musulunci ba ta iyakance ba ta kawo iyakan adadin kwanakin da jini haila ke kaiwa idan na ce shari'a ba ta kawo ba shi ne babu hadisi da iyakance kuma babu aya da ta iyakance amma malamai sun ba da fatawa ne gwargwadon yadda gwargwadon yanda suka ga matan waɗanda suka gani a zamaninsu a ɗabi'ansu to hakan da suka yi ba kuskure ba ne ba lura da ɗabi'an wanda shi malami ya ba fatawar ne amma in ka ɗauki fatawar kashe za ka watsa ta ga sauran mata gaba ɗaya fatawar ta ta yi controlling nasu to nan ne matsalar take faruwa kun gane maganar wata za ta iya yin daidai da fatawar wata kuma ba za ta yi ba kaga ita kuma sai ka nemo mata nasa don haka wannan dokan ba za ta zama gama gari ba ko kun gane maganar saboda ka babu iyaka a kan yawan kwanakin haila har ilau menene tsawon lokacin tsarki tsawon lokacin tsarki ma'ana tsawon lokacin tsakanin haila da haila ta yi haila ta yi tsarki to kwana nawa za ta kai kafin a ce wata sabuwar haila ta zo ɗan tsakanin interval ɗan tsakanin kwana nawa ne kun gane almuddatu baina alhaibataini tsakanin wannan hailan da wancan hailan kwana nawa yake kaiwa kafin a hukunta cewar sabuwar haila ce ko kuma wancan haila ce ta ci gaba nan ma dai malamai sun kai sun komo amma an gano dai nan din ma babu nasi daga shari'a don haka babu iyaka babu iyaka tsakanin haila da haila matukar jinin ya yanke an tabbatar ta yi tsarki kuma ta ƙara ganin wani jinin to kawai wata sabuwar haila ce abinda ake bukata kamar yadda muhammad bin salih al ya ambata shine kawai ana bukatar a tabbatar jinin ya yanke ta yi tsarki in dai aka tabbatar kuma aka ga wani jini a gaba ko da kwana ɗaya ne kwana biyu uku zuwa sama wata sabuwar haila ce sadaka anan ne zaka fahimci kenan ba dole ne kowace mace a ce sau ɗaya take haila a wata ba kun gane maganar domin galibi an ɗauka mace takan yi haila ne a wata eh galibi haka ne to amma ba dole ne ya zama kowa ba an fahimta da haka wata za ta iya yin haila fiye da sau ɗaya a cikin wata an fahimci maganar za ta iya yin haila fiye da sau ɗaya a cikin wata ba dole sai sau ɗaya a watan ba misali a ce kwana uku take yi bayan ta yi kwana uku sai ta yi tsarki kuma ta tabbata ta yi tsarkin domin al'adanta ma'ana adadin kwanakinta ya cika kuma ta ga alamar tsarki ta yi wanka ana tafiya bayan kwana biyu sai kuma jini ya ƙara zuwa kenan wata sabuwar haila ce kuma wata sabuwar haila ce kuma sai kuma nan ma ta yi kwana uku jinin ya yanke ta tsarki ta wanka ta ci gaba da ibada bayan kwana biyu kuma jini ya ƙara zuwa jini karo na nawa karo na uku nan ma ta kwana uku jini ya yanke shikenan ta haila uku a cikin wata nawa a cikin wata ɗaya to a nan ne za ka fahimci cewa kenan a ce mace mai haila ta yi ma'ana zai yi ta gama iddanta a cikin wata ɗaya kun gane maganar domin mace mai haila ba a iyakance mata adadin watannin da za ta yi ba cewa akai wal mutallaqatu kayaquri saboda yanayin lokaci wal ya yatarabbasna bi anfus eh bi anfusinna salasata quru'in adadin hailoli guda uku to in dai ta gama hailoli uku a cikin wata daya shikenan ta gama idda haka idan dama ka sake ta ka dauka za ta yi wata daya ka dawo ka ce a daidai tato in ka dawo sai dai a ce maka ta gaba sai dai kai ma ka zo ka koma zawarci ko da eh, shi kenan wannan dai ita ce ingantacciyar magana abu na gaba shine kalan jinin kalan jinin jini yana da kaloli da yake zuwa da su wata jinin zai zo mata wannan kuma ina karanta ne daga fiƙus suna na malam sayyid sabiq wata zai iya zuwa mata baki baki idan muka ce baki ba muna nufin baki kirik ba amma muna nufin ja wanda yake dauke da launin baki an fahimta ja amma baki baki mai karni mai wari an fahimta kuma mai kauri jini yakan iya zuwa haka wannan kuma shi malami ce saboda hadisin fatimatu binti abi hubaish wanda wanda imam ahmad da abu dawud da nasa'i da ibn majah da ibn hibban da bara kutni suka rawaito hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal hayda damun aswad yu'af haila jini ne baki ana iya gano shi to wannan ga wanda ga wanda jinin nata ma'ana yake da kalan take iya bambanci kalan kenan a daga shi dai jinin yakan zo kalan baki-baki jinin kuma har ilau yakan zo ja jawur wannan kuma saboda asalin kalan jini dama ja ne akwai kuma wanda jinin yakan zo yakan zo fati-fati kamar zan iya cewa ko fati-fati mai ruwan tsorowa haka ruwan tsorowa tsorowa haka akwai kuma wanda zai zo kaman kamar ruwa ne wanda aka sa masa dutti ruwa ne da aka sa masa ƙasa wata jini yakan zo mata haka ko kuma mu ce tsakanin fari ne da baki ma'ana yakan zo da launi tsakanin fari da baki to ban sai in an haɗa fari da baki ya za a kira kalan ba da haka dai haka malaman kafa fada um, waɗannan kalolin su ne malamai suka ambata to amma shi malamin sai ya ce jinin da yake da kalan ruwan tsorowa-tsorowa da kuma wanda yake kalan alwasif alma'ul mai kalan baki-baki fari-farin su sukan kasance ne haila idan sun zo a cikin adadin da take yin haila a cikin kwanakin da take yin haila yakan zama haila in kuma ba a cikin kwanakinta na haila ba to ba za a hukunta mishi kasancewar jinin haila ba ya kamata ka fahimci wannan maganar da kyau domin nan gaba kuma za mu zo mu ambaci waɗannan ga wata kuma za su zama alaman tsarki to in ba ka fahimci me muka faɗa a nan ba a wancan gurin za ka ruɗe domin a nan mun ce zai zama alaman haila can kuma mun ce alaman tsarki to abin da muke nufi shine idan ya zo mata ne a cikin kwanakinta na haila to nan za ta hukunta shi a matsayin mene jini haila in kuma ya zo mata a wajen kwanakin hailan nan kuma zai zama ba haila ba wannan launukan kenan a takaice da haka dai abinda muke cewa shi ne ga matar da ta kasance dama ita da shi tana da al'adanta tana da adadin kwanakin da take yi to ita za ta ci gaba da ginawa ne akan kwanakin nata an fahimta wannan dai shi da ingantacciyar magana don haka wacce take mai farawa to ana bukatun ta mai da hankali akan kwanaki nawa kai a farko kwanaki nawa jini ya dauke to sai ta rike wannan adadin lissafi an fahimta sai ta rike adadin lissafi idan ta rike adadin lissafin to nan gaba ma da shi za ta rika amfani misali a ce kwana uku take Um, misali a kwana uku take yi to kwana ukun za ta ci gaba da lissafi da su sai dai kuma zai yi jinin ya zo ya wuce kwana uku to idan ya wuce kwana uku to ita za ta ci gaba da lissafi da mene da kwana uku ya ƙara kwana ɗaya misali kenan ya ƙara kwana ɗaya to za ta ci gaba da lissafi da kwana uku akwai malaman da suka ce ba za ta lura da al'adar nata ba amma dai ni abin da na fi fahimta a cikin bayanin nasu shine a ɗauki wannan na al'adan domin ya fi sauƙi kuma an fi fahimtar shi don haka sai ta watsar da wannan na hudu a karon farko kenan na biyu ma sai aka zo kwana ukun sai suka ƙaru da ɗaya to yanzu jinin ya ba ta saƙo kenan ta sami saƙo cewar jininta ya wuce kwana uku amma dai a wannan karon na biyu har yanzu bata gama tabbatarwa ba idan aka zo a karo na uku ya tsallake kwana uku ya kai na hudu to yanzu sai ta watsar da wancan lissafin na farko sai ta koma lissafin lissafin kwana hudu domin a karon farko ta samu sako ta yadda jinin ya wuce mata kwana uku ya kai kwana hudu na biyu ta ƙara samun darasi na uku ta ƙara samun darasi to wannan ya tabbatar mata kenan yanzu al'adanta ya bar kwana hudu ya koma kwana ya bar kwana uku ya koma kwana hudu to sai ta koma ta rike sabon lissafi ta bar wancan idan kuma idan kuma ta zama ba ta da wannan dai ga mai haila kenan to kuma zai yi jinin ya rika yayyankewa jinin ya rika yayyankewa wani lokacin ya zo wani lokacin ya yanke wani lokacin ya zo wani lokacin ya yanke to sai malam muhammad sale al usaymin a cikin littafin sa na risala fi dima'i tabi'iyya lin nisa yake cewa idan har abada haka jinin yake zuwa mata kullum jinin yakan zo ne yanke a tsawon rayuwanta yakan zo yau yanke gobe ya zo gobe eh, jibi yanke gata haka take tafiya zar a cikin rayuwanta to ita ta koma mene ta koma al-mustahaba yanzu jinin ya koma ba hukuncin jinin haila ba da aka ita ta koma ɓangaren istihaba wanda ina tsammani zai yi wuya mai tattauna shi idan kuma yakan yanyanke ne na 'yan kwanaki an fahimta na 'yan kwanaki ya yanke yau a yau ba ta gani ba gobe gata sai a irga kwana shida tana mata haka don haka ta yi jini kwana uku a ɗan tsakiyan kuma in kai lissafi kwana ukun kuma yanke don haka za ta haɗa su ne gaba ɗaya duka shi ne lokacin hailanta ba za a she ɗan wannan tsakanin yankewan ya zama tsarki ba wannan kuma maganar ita ce ibn rushid al-maliki ya tabbatar a cikin littafinsa ta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid a gurguje dangane da mai jinin biki kuma uh, minti daya to malam kai bari mu tafi ne abin nan round menene ya haramta ga mace ya halatta ga mace mai haila bari mu fara da waɗanda suka haramta na farko mace mai haila ba za ta yi sallah ba hakanan kuma mai jinin biki ita ma ba za ta yi sallah ba kuma in jini ya ɗauke ba za ta rama ba an fahimta wannan ita ce ijima'i ne na al'ummar musulmi haka ya tabbata al'imamu ibn hazm ne ce ba waɗanda suka saba wannan wannan maganar sai waɗansu 'yan kawarija ya ce waɗannan kuma kilabul umma ya ce karnuka ne a cikin al'ummar don haka ba za a lura da maganarsu ba sai kuma bai halatta ba ta yi azumi amma bayan azumin za ta rama ma'ana bayan hailan za ta rama azumi an fahimta ba za ta rama sallah ba amma za ta rama azumi a gurguje nake ba sai na kawo dalili ba malam ya kure ni ido hakanan kuma ba za a sadu da ita ba kamar yadda muka ambata ta a cikin wancan ayar hakanan kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa isna kullu shay'in illa illa nikah ku komai a lokacin da take haila sai dai karka sadu da ita wannan shine abin da aka hana sai kuma saki ba halatta ka sake ta a lokacin da take haila ba saboda ayar alkur'ani fatalliquhunna liiddatihinna ba eh, wannan ba ban sami dama in yi sharhi ba amma kuma hadisin ibnu umar ya kara tabbatarwa ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya bawa abdullahi bin umar din ko ya gaya wa ubansa ya umurce shi cewar ya dawo da ita sai ta tsarki sai ya sake ta an gane ta wannan ya ba da fa'idan cewar bai halatta a yi saki ba haka nan kuma bai halatta a yi tsawafi ba kamar yadda tabbata a hadisin da na aisha daga cikin abubuwan da suka halatta gare ta kuma ya halatta eh, a karanta alkur'ani ma'ana a lokacin da aka ɗora kai a kan jikinta hakanan kuma ita ma kanta ya halatta ta karanta alkur'ani duk da akwai waɗanda suka ce bai halatta ta karanta ba ta karanta ba amma babu dalilin da ya hana ta ban da lokaci ne da na so in fayyace waɗannan abubuwan hakanan kuma ya halatta ta taɓa alkur'ani mai girma kuma ya halatta ta shiga masallaci don ya halatta kafiri ya shiga masallaci to najasar mai haila da najasar waye mai janaba da najasar annufasa'u da najasar wane ne kafiri dukansu najasa ce ma'anawiyya ba najasa ce hissiya ba don haka idan ka taɓa jikin kafiri ko mai haila ko mai jinin biki ba sai ka wanke jikinka ba kafin ka yi sallah don haka itan zatin ta ba na jasa ba ne ba an fahimta ka karanta arrabatu nadiya sharhin addurarul bahiyya za ka sami ƙarin bayani malam ka da ya haƙuri ya halatta mai haila ya halatta <coughs>